თავი 6. წამოვიდა იქიდან და მოწაფეების თანხლებით მივიდა თავის მამულში. შაბათ დღეს დაიწყო სწავლება სინაგოგაში და მრავალი მსმენელი გაოცებული ამბობდა. ვინ მისცა ყოველივე ეს, ან რა სიბრძნე აქვს ბოძებული, რომ ამნაირი სასწაულები ხდება მისი ხელით? განახურო არ არის, მარიამის ძე და იაკობის, იოსეს, იუდასა და სიმონის ძმა. მისი დებიც ხომ აქვე არიან, ჩვენს შორის? და ცდებოდნენ მასში. ხოლო ესო მუთხრა მათ, არ არსებობს წინასწარმეტყველი პატივის გარეშე, თუ არა თავის მამულში, თავისიანებს შორის და თავის სახლში. და არ მოუხდენია იქ არავით არის სასწაული. მხოლოდ რამდენიმეს ნეულს დაადო ხელი და განკურნა. უკვირდა მათი ურწმუნოება ახლომახლო სოფლებში დადიოდა და ასწავლიდა მათ. მოუხმო თორმეტს, წყვილ-წყვილად დაუწყო წარგზავნა და მისცა მათ უწმინდურ სულთა დათრგუნვის ძალა. და ამცნომად არაფერი წაეღოთ გზაში, გარდა არგნისა. არც ააბგა, არც პური, არც რვალი სარტყლით. არამედ ძმოდათ მხოლოდ ხამლები და ნუიგულებდნენ ორ ხელს ამოს. და უთხრა მათ, თუ სადმე შეხვალთ სახლში, იქვე დარჩით, სანამ არ გამოხვალთ იქიდან. ხოლო თუ არავინ მიგიხოთ და არც ისმინოს თქვენი, იქიდან გამოსვლისას, მათ სამოწმებლად ჩამოიბერტყეთ თქვენი ფეხიდან მტვერი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. განკითხვის დღეს სოდომისა და გომორისთვის უფრო ასატანი იქნება, ვიდრე იმ ქალაქისათვის. და წავიდნენ ისინი სინანულის საქადაგებლად. აძევებდნენ მრავალ ეშმაკს, ზეც ცხებდნენ და ჰკურნავდნენ უამრავ სნეულს. ჰეროდე მეფემ გაიგო ეს, ვინაიდან გაცხადდა მისი სახელი, და თქვა, იოანე ნათლის მცემელი აღმდგარა მკვდრეთით და ამიტომ ძალნი მძლავრობენ მასში. სხვები ამბობდნენ, ეს ელია, ზოგი კი ამბობდა, წინასწარმეტყველია, ან და როგორც ერთი წინასწარმეტყველთაგანი. ხოლო ჰეროდემ რომ გაიგო, თქვა, ეს იოანეა, რომელსაც მე მოვკვეთე თავი, კვდრეთით აღმდგარა. ვინაიდან ჰეროდემ თვითონ წარგზავნა ხალხი, შეაპყრობინა იოანე, შეკრა და საპყრობილეში ჩააგდო ჰეროდიადას, თავისი ძმის, ფილიპეს ცოლის გამო, ცოლად რომ შეერთო მას. რადგან იოანე ეუბნებოდა ჰეროდეს, არ უნდა ყავდესო შენი ძმის ცოლი. ამიტომ ჰეროდია დასდევნიდა მას და ცდილობდა მოეკლა იგი, მაგრამ არ შეეძლო. რადგანაც ჰეროდეს ეშინოდა იოანესი, ვინაიდან იცოდა, რომ მართალი და წმიდა კაცი იყო და უფრთხილდებოდა. ბევრ რამეს აკეთებდა მის ირჩევით და სიამოვნებით უსმენდა მას. მაგრამ ქალმა დროი ხელთა, როცა ჰეროდემ თავისი დაბადების დღეს წვეულება გაუმართა თავის დიდებულებს, ათასის თავებსა და გალილეველ წარჩინებულებს. გამოვიდა ჰეროდია და სასული, იცეკვა და მოხიბლა ჰეროდეც და მისი თანამეინახენიც და უთხრა მეფემ ქალწულს მითხარი რაც გსურს და მოგცემო და შეხფიცა რაც უნდა მთხოვო მოგცემ თუნდაც ჩემს ნახევარ სამეფოსო ხოლო ის გავიდა და დედამისს ეკითხა რა ვთხოვო და მან მიუგო იოანე ნათლისმცემლის თავი სწრაფულ შემოbrunდა მეფესთან და უთხრა მინდა ახლავე მომართვა ლანგრით იოანე ნათლისმცემლის თავი შეწუხდა მეფე მაგრამ ფიცისა და თანამეინახეთ არიდით ვერი კადრა გაეწბილებინა იგი. მაშინვე გაგზავნა თავისი მცველი და უბძანა მოეტანა იოანეს თავი. ისიც წავიდა, თავი მოჰკვეთა მას საპყრობილეში და ლანგრით მიართვა ქალწულს, ხოლო ქალწულმა მისცა დედამის. ეს რომ გაიგეს იოანეს მოწაფეები წავიდნენ, გამოიტანეს მისი ნეშტი და ჩაასვენეს იგი სამარხში. შეიკრიბნენ მოციქულები იესოსთან და უამბეს ყველაფერი, რაც ეკმნათ და ესწავლებინათ. ხოლო ესო მუთხრა მათ, წადით, განმარტოვდით უდაბურ ადგილას და ცოტა დაისვენეთ, რადგან ბევრი იყო მომსვლელ წამსვლელი და ჭამის დროც არ ჰქონდათ. და მარტონი გაემგზავრნენ უდაბურ ადგილას ნავით. მაგრამ ხალხმა დაინახა მიმავალნი, ბევრმა იცნო იგი და ქალაქებიდან ფეხ და ფეხ მიხვდნენ სირბილით, დაწინაურდნენ და მათ ზიადრე მივიდნენ იქ. გამოვიდა ესო, დაინახა დიდძალი ხალხი და შეებრალა ისინი, რადგანაც იყვნენ როგორც უნწყემსო ცხრები და დაიწყო მათთვის მრავალი რამის სწავლება და რაკი დიდმა დრომ განლო მოწაფეები მივიდნენ და უთხრეს მას უდაბურია ეს ადგილი და თანაც გვიანია უკვე გაუშვი ისინი რათა წავიდნენ ახლო მახლო სოფლებსა თუ დაბებში პურის საყიდლად ვინაიდან არაფერი აქვთ საჭმელი ხოლო მან პასუხად თქვა თქვენ თვითონ მიეცით საჭმელი მათ უთხრეს რა ვქნათ წავიდეთ ვიყიდოთ 200 დინარის პური და ამათ მივცეთ საჭმელად. მან კი იკითხა: "რამდენი პური გაქვთ? წადით და ნახეთ." მათაც ნახეს და მოახსენეს: "ხუთი პური და ორი თევზი." მაშინ უბძანა მათ: "წვანემ დელოზე ჯგუფ ჯგუფად დაესხათ ხალხი და დასხდნენ რიგრიგად." 150-50-50 აიხო ხუთი პური და ორი თევზი, ზეცა დახაპყრო თვალნი, აკურთხა, დატეხა პურები და მისცა თავის მოწაფეებს, რათა ჩამოერიგებინათ მათთვის და ორი თევზიც უწილადა ყოლას ყოლამ ჭამა და გაცხა და გაავსეს პურისა და თევზის ნარჩენებით 12 კალათი ხოლო იყო პურის მჭამელი ასე 5000-მდე კაცი მაშინვე აიძულა თავისი მოწაფეები ნავში ჩამსხდა რიყვნენ და მასზე ადრე გასულიყვნენ გაღმა ბეცაიდას სანამდის თვითონ გაისტუმრებდა ხალხს ხოლო როდესაც გაისტუმრა ისინი თაზე ავიდა სალოცავად წუხრის ჟამს ნავიშუა გულსხვაში იყო, თვითონ კი მარტო იდგა ხმელეთზე. და დაინახა, რომ გაუჭირდათ ცურვა, ვინაიდან პირქარი ქროდა. ხოლო ხამის მეოთხე გულშაგობისას სხვაზე სვლით მივიდა მათთან და დააპირა უკან მოეტოვებინა ისინი. ხოლო მათ, სხვაზე მომავალი რომ დაინახეს, მოჩვენება ეგონათ და ყვირილი მორთეს. რადგან მის მახილვამ თავზარი და სცა ყველას. და მაშინვე შეეხმიანათ ესო. ხნედ იყავით, მე ვარ, ნუ გეშინიათ ნავში ჩაუჭდა მათ და ქარიც ჩადგა რამაც კიდევ უფრო განაცვიფრა ისინი რადგან ვერ მიმხვდარიყვნენ პურობის სასწაულს ვინაიდან გამქისებულიყო მათი გული გავიდნენ გაღმა და მიადგნენ გენესარეთის მხარეს ნავიდან გადმოსვლისთანავე იცნეს იგი იქაურებმა შემოირბინეს მთელი ეს მხარე და ყველგან სადაც კი ესმოდათ აქარისო სარეცლებით მიჰყავდათ მასთან სნეულნი სადაც უნდა შესულიყო, სოფლებში, დაბებსა თუ ქალაქებში, მოედნებზე აწვენდნენ თავიანთ ცნეულთ და სთხოვდნენ, ნება მიეცი, შენი სამოსის კალთას შეეხონო, და ყველა, ვინც მას ეხებოდა, იკურნებოდა.